Svenska språkets ans, form och elegans går efter akademisk lista. Nya uttryckssätt komma titt och tätt och detta uttryck lär visst vara det sista. Det där, det grävde med choklad i must och märg det ska det vara i ärans språk och dessa nya krav har Anderssonskans Kalle heder av. Det är han som upptäckt vad det var i det där, det grabben med choklad i Moder Sveas folk du bara kan så länge du har såna barn som han Harry Persson går då då slår vinnande och fosterländska slängar och nationens vrål stöder vår idol när han slår ihop de kaffepengar Ja det, det grabben med choklad i, Han är någonting att ha i Skalden sjunger nu i denna stund Fjärin syns på Hagalund brun som herra från Hawaii. Ja, det, det är grabbe med choklad. Moder Svea stolt du bara kan. Så länge du har såna barn som han. Många har haft sorg